بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي وشهر رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة تجد غير الحديث صلاة المسرة وأن يجي إلى أشرين وحقوق ميل في شكرا تجد بيو لقوم تعتبر ميلادية إن شاء الله za ci gaba da karatun tafsiri kamar yadda muka saba za mu aya ta dari daga cikin suratul baqara da ya fara tawazin wani da ta kusa kuma أعوذ بالله قال فخذ أربعة من الطير فقلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اذكرهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يقول أثناء توبة جبل حكيم فيما أن إبراهيم عليه السلام يقول يا الله يا ربي سمونا من يا يا راية من تسكت الله يقول لك الإيمان بني يقول يا أنا الإيمان dan dia juga tak ada kata kata Allah ya ce kun ka ɗauki tsuntsaye guda hudu sannan ka jawo su zuwa gare ka ko ko ka yayyarta su sannan ka sanya kowane sashi na wannan tsuntsaye a kan ɗaya daga cikin duwatsu sannan sai ka kira su za su zo maka suna masu sauri ta da kafafu suna ta takowa suna sauri a sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala mabuwaye Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai wannan ayar tana ƙara tuna mana wato ikon Allah da kai cikin halitta da tada dan dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake halitta a farko to ai tadawa ya kuma farko kamar yadda Ubangiji ya nuna a tada masa ai tadawa abu sauki ne halitta a farko a وهو الذي يبلغ الخلق ثم يجده وهو أهون عليه وله الفضل الأعلى في السماوات والأرض وهو العظيم لكن هو أي حلسة أداو لإسلام صوتي أكم حلسة أه، أنت سورة الله سبحانه وتعالى في جاء من قصة النبي إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم أنا ما لم يكن idan aka lura da siyasin tambayar da na Uzairu za a ga shi tambayar sa ya yi wa Allah lade Uzairu ya zo wucewa wai a wajen da mara alaƙa da yake ya kawo wasu alawu ya kaya Allah ya yi yi Allah ba da kuma Allah ya yi yi Allah ya ya Allah ya ce da wannan bayan samu bayan ko ku ce da wannan alƙaryar ko waɗannan mutanen bayan mutuwa amma shi annabi Ibrahim ba bai ne yake shi yaya ya Allah ya ba a cewa ya Allah nuna mu na san za ka iya Za dama in an zai ba da kai ba na san kuma kana da hanyoyin da za ka tada inna ma amru ila arada shi an yaqula lahu kun fayakun amma ni ma ya Allah ina san in sanya aiki na farko ke sura da tabbayar da ya ji dade shi ta hanyar da aka yi aka yi magana da Allah subhanahu wataala wajen nema na biyu kuma ya kaddamar da sunan Allah a farko rabbi arini su kuma da annabi ne ya yi Allah ne da to da haka kuma da Allah subhanahu wataala gurgurdan dade shi Allah ya da shi kwarai muna yawan yin wannan ko Allah yana da shi. lokacin da annabi Musa ya ce wannan sandan sa yana dogara da ita ya zo ganawa da Allah ya ce wai sanda ce kuma yana dogara da ita Allah ya ce ya sanda ya za ka wajen Allah a din dogaran a din jinjinan dukkan halitta sannan ka ce sandan ka kana dogara da ita وما جئت بي منك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واعرف بها على غنم وجه فيها معارف ما جاءت في انتها قال القه يا موسى saboda wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu gara ne shi a baransa sa an ji Annabi Musa alaihi salam lokacin da yake magana da Habil yace ka tabi insha Allah sabiran wala asila da amra duk ya ce insha Allah amma da ban ya ji bata kansa shi kadai da hakurin tun a karo na farko ya kasa babar Annabi Isma'il alaihi salam da ce ya abadi almasum al fatajini insha Allah min as wannan ladabin na sai sa to dai haka Allah subhanahu ta'ala yake san ladabi tare da hadarin sa yake san ladabi tare da hadarin manzon sa bayan Allah sun ce saboda sunan al-sabir na hakika sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ce wanda yayi sakaci ila Allah sabiran to sai Allah ya yi wa manzon Allah kirki ya ya annabi Musa zai ce insha Allah ta ji da cikin da alai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya kamata ya na kanka da cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu alim a annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah Allah ya nuna mun ya ya an yi maganganu da yawa a kan dalili misali al-Qabrani ya kawo kauli ina gina aro da goma sha biyu kan menene ya sa annabi Ibrahim amma dai da cikin akwal din an ce saboda jayayyar da wancan namarudu sarki ya yi da annabi Ibrahim ne alaihi salam sai annabi Ibrahim ce wannan ya Allah jahili ne bin san ya ne ake nufi da rayawa ba sura ya Allah nuna musu ya take rayawa ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم وفي ربه أن آتاه الله الملك عيسى إذ قال إبراهيم وفي الذي يؤتي ويؤتي to sai ya ruwan nan abin da ya lalata ba ku sa da rabbi ya Allah na musu ba su san me ake nufi da rayawa ba sun dauka kawai a zo da aka yi da wasu sun ji a bari shi ne rayawa Ko da aka shigo roka amma ba dan bai sani ba ko bai imani da yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadan lillahi annabi Ibrahim alaihi salam ya ta mun Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin Abu Hurairah yake cewa na ga aku bi sabbi Ibrahim ko isala rabbi arin kayfa tuhil mauta آه ورحم الله ذنبا فقد كان يأوي إلى ركن سليم ولو مكبت في السجن ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الدافية آه yace in da annabi Ibrahim ta kare wannan kuma wani dubi ne na ladabi dan a kore yuwan tsaka ba dan a fadi yuwan samuwan tsaka a janazar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda za a ce annabi bayan alaihi salam kan ya yi, to ai mu muka ji tantan da ya ce ni shakka saboda haka lallai ba shakka yayi ba ce wannan usulubi ne na hikima na larabci ba yana nufin cewa a ce a da shi nan mu za mu ce shakka shi ba zai shakka ko annabi bayan ya ci mu ko makamantan wannan ko kadan ba haka bane ana dai kore tunda ya kun san shi ba zan shakka ba to haka annabi bayan alaihi salam ba zai shakka annabi ba ya ce rabbi alamin saboda ne da malamai ke cewa wajen kwacin wannan wajen kwacin mutum da zai sami gini da gini kai yi ya yi ta, ce ka yi ji mutum duniya wanda aka ce ta tsayar da wannan gila ne kaga ya gina ya ta wannan gila ya tsayar da ya san gila ya tsaya amma yana mamaki yana so ya ga tafasirin din dalla dalla yadda ake domin akwai abin da ake cewa ilmun yaqin akwai abin da ake cewa ilmun yaqin wani lokaci ma za a ga wucewa a wasu abubuwa a sani hankul yaqin to shi dai da yaqinin mutum ya kai a matsayin ilmun yaqin bai kai yaqinin sa a matsayin ilmun yaqin sura a nan annabi Ibrahim alaihi salam yana neman ya wuce saboda kulka da wajen Allah ya wuce makamin ilmin da kini ne zuwa makamin almi da kini a cikin lamarin yanda ake rayuwa a Allah kuma ta lafi tambaya ba ta imani bane da tabbatar wa halitta imani annabi Ibrahim قال أو رسول قال بلى ولكن يوم إن قلبي قال فخذ أربعة من الطيب ya ba kuma da rai da kudi sun gida guda an yi gaba da kan da yake sun tsaye na malamai da ishara kala kala wasu ce da tawisu ne da hankasa, da zakara da tantabara duka dai wannan abubuwa ne kokarin malamai ne babu wani nasi wanda yake gane na wani sun tsaye sun tsaye kawai aka ce dauka guda hudu fa surruhunna ilayka idan aka ce fa yana da ma'ana ji ko malamin sun yi sabani zuwa ga wannan ma'anan guda sai na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma ya rubuta akan da yake ana nufin tayyiyan ta su ta jadda ta su sai gunduwa gunduwa da namu mafi yawan malamin sun ta sa akan da idan ana nufin ta jawo zuwa gare ka to kaga akwai abu da yawa da aka bari domin aka ce jawo zuwa gare ka ma'ana bayan ka jawo su da yayyanka su da duk abubuwa da kusa na da ce sannan ka daura kowane sashi da har hada naman su da jinin da gashi da naman da kashin da tasta kuɗa sannan ka rika ɗiba da ɗibi wannan ka aje a wancan dukkan ka ɗibi wannan ka aje a wancan dukkan don su zama nesa da juna malamai suka ce wannan da alama bayan zuwan annabi Ibrahim Sam domin a babila garin da aka yi ba zuwa saboda haka amma daga baya ya koma sham to da a cikin ne wannan abin ya faru wallahu a'lam ummad al ala kulli jabal min kunna an sannan ka dubi kowanne tashi ka sa a cikin kowanne dutse to fasu hunna sannan sai ka kira su ya na ka sahaya za su zo maka suna masu gaggawa ba da kafa ba da kuskure ba dan ka gamsu da kyau kowa ma ya gamsu da kyau dan kar a ce sun ta gudu ko ya zama suna tafiya suka zo sun tashi ne suka zo kowa zai gane wannan su shi ne wannan ko wannan shi ne wannan wa alam anna Allah aziz kuma da ka san Allah mai waya ne ko mai hikima ne ko mai hikima nan shi ne fassara mafi shahara da malamin amma wasu malamai sun ce a ai ba yayin kawai ko dai a al-imam al-fakhrraji ya ce abu mutum ne kadai ya tafi zuwa ga wannan kauye amma a wannan zamanin ma an samu wasu malamai irin bashiri ba mai tafsirin almana sun tafi zuwa ga wannan kauye saboda babu wani karunya a cikin ayin kararrabanta a majal ala kulli jabal min sunna an bada wannan an din da aka ambata wanda yake bayanin wannan cewa ai kawo tsaye a yayyan kasu da sauransu da da suke a abin da aka yi shi an yi masa umarni da ya nemo tsuntsaye guda su daban-daban da ke ya jawo su ya sabar da su da su saba da su sannan sai ya sake su ya bar su a wasu wurare a kan duwatsu to sannan ya kira su bayan sun saba da su ya ga za su zo wajen ko ba za su zo ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta bayi tun a cikin azala tun a cikin awalin al'amri haka go awalin al'amri aka zo awa alamin insani wannan duniya na samu wannan suka zo suka zama samu guga su to dan Allah ya kira su dawo dan sun mutu sun ya kira su dawo zuwa ga asalin su wannan wani abu ne mai wahala a tasawurin waɗannan malaman abin da suka fahimta amma dai wannan ya saba da da abin da jamhurin malamai ko a cikin kuma imani su suka tafi a kan shi kuma kamar yadda muka ce a wasu al'ala da jabal inna an su faj'al كيف يصيب الموتى قال ورسول قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الليل فسقهن إليك سجمة على كل جبل منهن جزءا ثم اسقهن يأتينك سعيا وكان يا صاحب على مجال سوى أقد أورقوا ومثال أكان wani a dutse daban sannan a kira su an ce annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya yayyanta su ya sassa su ya sassaura to sai ya rike kawunan a hannunsu saboda haka sai ya kira in ya kira ko wani sun ya zo sai ya nika masa kan da ba na ne sai ya ja baya in aka nika masa kansa sai ya haɗe da kansa sai ya tashi haka dai suka kai har sukan su suka tashi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala duk wannan dai abu ne wanda Allah ya yi ikon sa da ikon sa wallahu a'lam مثل الذين ينفقون ربك أنبتك سبع سماوات ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kan wasu masu ciyarwa da dukiyar saboda Allah a hanyar Allah wata kwacin a habba ce wato iri dan dan halin dan fara daya haka aka tuka ta sai ta haifar da watan zangarniya guda bakwai kowace ɗaya kuma a ciki akwai kwaya shi ne abbalin ko akwai kwaya guda ɗari a ciki kuma Allah yana nufin kawo wanda ya so Allah ne yalwatawa ne kuma matsayi. wannan ayar da ayoyin da za su zo a bayanta ayoyi da suke magana akan ciyarwa dan Allah kuma duk kalli kwatan falsafan taimakon juna a cikin jinin dan adam sun tsara da abin da dukkan tsare-tsaren duniya misali tsarin kwamitanci ko gurgudu ya zo tsarin a haɗu a yi abu tare da komai a rika rabawa da yake gwargwadon yawan bukatar mutum da sauransu da makamantan wannan wanda a zahiri za a ga yi kama da adalci amma da girmama kokari wasan abin da ake cewa bambance bambance na ɗaiɗaiku da individual differences bai girmama kokarin ɗaiɗaikun mutane ba wani yana da baiwa wani zai raya dare wani zai tashi ya aiki wani zai aiki irin nasu ba ya mai da mutane duka kamar su juna saboda haka a ƙarshe sai ya lalace duka a zahirin da kamar ya sauka ya waje rauni to amma bai girmama kokarin mai kokari ba kuma wanda yake wani kokari na musamman to ga wanda yake kokari na musamman da ya lada sai ka ce ma bari dan da ke cikin nan inda yake kokari irin na wadanda sai mun bayanin nan da Allah subhanahu wataala yake girmama kokarin bayin cikin da cikin alƙur'ani wajen abin da zai yanka masa na bada zakka tsarin jari hujja shi ma tsari ne da ya zo ya girmama kokarin mutane to amma kuma sai kai lura da cewa akwai wani wanda ba duk yawansa ba ne kaddara ce dukan nan kowa da yake nan wajen ya san cewa lokacin da shi ne yake primary akwai wani wanda shi ne kokari ba da shi himma ba da shi zuwa makaranta da wuri ba amma Allah subhanahu ta'ala shi ya ga inda bai kai wancan bai idan wajen sana'a ne suke kasuwa akwai wanda baka san ki buɗe kashi da wuri ba baka san dadewa a yanzu ba baka san iya magana wajen istinadi wajen yarjar dadda ko koma ba amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya ikonsa ya dauka kaka ya bar shi da dan atama sai kuma kila ya mai da kai darakta duka na Allah ne akwai wasu abubuwa wanda ke faruwa wanda in da ba su to da za a ce ikon Allah ba shi nan. kawai a abin da kai shi za ta samu kuma ba ba za ta samu to ina kuma ikon Allah yake shigowa ina ku shiga na yin Allah wanda ya wuce misali da dabaran bawa kuma yake shigowa shi ce ke dauki ikibarin wannan saboda shi ma sai isfaki wajen kautata wa mabukata sai yake amma da yarda da yake cikin shi masu hali a ya mutu haraji ko ko a yi abubuwa na taimako wanda su masu hali za su yi su ba da kuɗi daga harajin siyansu ana taimakawa marasa hali to amma wannan kuma sai ya zama ya haifar da mutuwan zuciya da rauni cikin marasu hali sannan kuma zalin da suke yan haifar musu dabara idan mutum ya san cewa zai ya haraji naira miliyan goma ga gwamnati da shi ke nan bari shi ne sai ga buɗe foundation ɗin a kan kansa sai ka mai da harajin a foundation ɗinsa sai ya ce wa gwamnati ya riya a foundation ɗinsa misali amma kuɗin sai ya shiga wani abu da ran shi yake so ya zama dai an shigar da soye-soyen rayuwa saboda ba tsari ne da addini da aji addinin musulunci kuma shi ba wai kawai cewa ya a taimake ne rauni ba a'a har a taimake shi ma kuma addini bai yadda a jarra a majalisin ba bai yadda a taɓa zuciyar ba shine abin da zamu ga Allah ya yi kora amana ta ce kuma la yusifuna ma anfaqu mannan wala adha لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومصدر خير من ذلك الذي يتبوها هذا كيف إذا ما كنا قول في الزباية كيف إذا ما كنا سوزر وقوة لكل قول في الزباية ومحلة بيجعل الله بيجعل سورة الله هنا كاري وولنا مضيك عجل حي الإنسان هل أجد جنة جزاء واجه سوأما كما wannan bayanin addinin musulunci ya ayyada almajirai shi nan kawai mutum da ƙarfinsa da lafiyarsa ya fara yawo yana tasawur wato yana fara yana neman a taimake shi sawa'un suna yawan magana a kan wannan sawa'un fara na wanda a zalimi talakawa ne na mai naira dubu da ɗari da naira ɗari biyar da naira ɗari biyu ko kuwa a farar manya ne mai farar naira miliyan da miliyan goma da ɗari duk dai fara mutum da abbala ba cikin da Allah ya ba shi ya zuwa kan yaro ko kin karda baiwan da Allah ya yi masa na iya nema wa kansa da koma roƙo to addini bai da wannan addini da ya da shi ba da haka ba wai da ake kwanta a mutane kan su da ku bayarwa ba yana nufin su ke nan cewa mutane su kuma masu rauni su koma ba su da aiki sai dinka hannu a basu ga dole ne dole ne al'ummar musulmi mu kirkiri hanyoyi sannan in ka duka mutane a layi guda dubu masu fara insha Allah za ka sami ɗari takwas ko ɗari tara in aka ce a yi tsere ma sai sun wuce mai ba su dan lafiya amma suna nan su suna miƙa hannu suna bara kuma ga hukuma da attajirai da abubuwa ana ta yin bidiyoyi na koyon sana'a da koyon dogaro da kai ba za su je su koyi sana'a su koyi dogaro da kai su koyi yin mutum wani abu ko min san ba a cikin mace su rika yin ta hannunsu suna cewa a ba su yasa Allah ta zala cikin jerin wannan da kan gaba yake cewa to irin waɗannan ba wajen ake a ba su bayan ya gama ana so a ba talakawa ne waɗanda suna cikin talauci amma sun koya talauci, su ba su bayyanawa suna yin kaman ma su masu arziki ne yi fukara alladhina ursilu fi sabilillahi la yajiduna darban bil ardi yahsabuhum da jahilu Ya min al-ta'affuf tare da simawo la ya'lamuna nasa bil haqq ba tambayar mutane saboda kawai saboda kana kai saboda wato duk kuma a wani waje daban Allah ta da ya mana lisani wal to saboda wannan kuma ba yana nufin shi ne shi kuma wanda ya rasa yanda zai zai mutse yin wa shi ma ta da tambaya ba a'a zarura za ta ce da jahil mutum ya kai zuwa ga tambaya amma tambaya ba wai ka'ida ce ba wai asali ne a cikin addinin shi nan, mu addinin mu in ka zo ko garin Abuja ne yanzu ba inda za ka je hankalin ka ya tashi ka ga mutane da su da ƙarfin su sun cika mabarata ko ta ina da ƙarfin da lafiyan su a lokacin da za su iya in sana'a su samar da kansu sai ka zo ke da masallaci sai ka ce masallaci nan aka ce a rika kamar shari'ar masallaci ta ce a rufe bara shari'ar masallaci ba ta ce a yi ba sai ba wanda ba da shi ta bara hali ne na karshe rauni na lafiya na kafa ta kama mutum ba yanke zai yi ko rauni na ibnu ne ya nemi sana'a ya rasa ko ko rauni na shekaru shekaru ta ba wanda zai kula da shi za su kan da ba zai yi aiki ba wakan jajiyawa ne shi ne abin da zai sa mutum ya tashi ya hannu ya ci a baki ya ga jin ya shajja a taimaka ya shajja a yi sadaka amma ba irin yanda yanzu yanda muke sadaka galiban taimakon ta sauwuri yake yana taimaka wa mutane mutuwan zuciya ne a koma bara yana taimaka wa mutuwan zuciya ga a sai za mu sai ɗauki bana mutum da jes ɗin na nuna a ɗauki lissafin duk mabukatan da ke wanda suka zo bana to shi ke nan kowa a faɗin su da faɗin sana'ar da yake so ya amma kar a ƙara ganin shi ba a nemi jari da za a ba shi mai dubu biyar da dubu goma da dubu biyu amma koya musu sana'a misali na ke yi a matsayin su saboda amma sai a ƙara ganin ka bari ya je ya yi to amma wannan rayuwar sai ka da ne sai ka ga mutum da wayar naira dubu goma ya zo wajen sai na roƙon ka wallahi su tafi da ya rage yadda zai yi ba ba ya akan komawa ga mutum ya zo ba ya yi ka sai da wayar da shiga mota na wai ta mata dole sai ya rika waya ko mutum a kan da hular dubu biyu amma na ce wallahi ba abin da ke ya ta hular a kasuwa ya ci abinci shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa a aikinsa ko da an ya kasu ba a abudu kal yawmi an yasala nasa a qawlu aw manu saboda ka je ka yi fassare da kisa ka zo ka kasa ka tsaya ya kuma ka je kana roƙon mutane suna da gaskiya ne wannan ayoyin suna umarni da sadaka suna umarni da taimako amma a lokacin sai kuma ba ana umarni da zuciya da mutum shi kenan wanda shi kuma ake ba ya zo ba ya da aiki sai yi ka da Allah a cikin ga kuma nau'o'in sana'a mabambanta mafi yawan su kuma irin waɗannan ba dan ba sana'a da za su je su bane a'a sai dai ya na wancan sana'a ne da za a yi kamar ta a ce ya je ya amma zai sa wancan ke ni da ko kofar gidan alhaji ya zauna yana jiran yana rayuwa wannan ba illa ba ya za a yi kaman sa abin da yana tura bawo wannan illa wannan illa ne abin da yana tura bawo amma ba illa ba ne ya ya zauna yana fara yana roƙon abaji wanda duk waɗannan kananan da za ana ko da jiha ana ta magana a kasan nan cewa wani a kan kansa ya zaɓi da taimaka wa mutane da ƙananan sana'o'i na tura baro da ya yankan da dai ƙananan sana'o'i ya zama abin zargi amma mutumin da yake jera mutane a kofar gida ya ba su naira dubu goma goma ko dubu biyar biyar ko dubu fifty shi abin sha'awa wanda kuma wannan dubu fifty abin da suke koyawa ƙara mutuwan zuciya ne domin duk mutum da aka bayar da kyauta insha Allah yana fita zai je ya kare mai balangu ku da na dubu ɗaya ko ɗari biyar saboda sauƙi ya samu amma mai baran da aka ba shi jarin duk ko mai tura bawo da wahala ya zai shi domin dubu ɗaya ko ɗari biyar da wahala saboda ya san wahalan da ya yi ya sami wannan kuɗi to da dole ne koya wa mutane hanyoyin sana'o'i da za su dogara da kansu ko ka dan ba abin kama bane ka dauki bawo ko ka tura ka sai da doya ko ka sai ko ka dauki kaya a kasuwa ka san abin da zaka ci wanda ya ci ka wajen Allah ya yi haka sai na Abubakar radiyallahu anhu yana khalifan musulmi Wani da aka yi mu mubaya a halifa ranar ya zo da sallah ya fita da kasuwa sallah halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sura da dole mu yi waɗannan abubuwan da kyau kada mu raina sana'a ko dan dan ta roko Allah ne karshe mataki na karshe mutanen ku aka yi haka da kai a kajirai da yawan isa da suka kama su suna taimako suna aikata alkhairi amma kasancewa wannan yanayin nan da ya kamata a aikata alkhairin har yanzu ba mu gama gwanan cewa a cikin bayyana, ma sai zama baya magance talaucin matalauci domin da kamar da muka ce mun kare waɗannan mabukata da sun ce dole sai dai su koyi sana'a idan ga wani da wani da wani cikin Ramadan gaba ɗaya ibadan kamar da malam wani ibadan cikin ne malam wani ibadan cikin alƙabi ne kai kuma saboda wannan imani da ake zama da su ne cikin amana su tafsiri lai ai kaga a wani man dalla cikin kuridu ba a sarban hakan hada a wani la ya ta cikin amana an ci ko bin malam da na ku hada saboda haka nan an ambace amma a wasu wurare ba dole sai ba magana bi sun Allah ba zai ba wa Allah rance kuna da in kai mota ka kira to shi ke nan cikin Ramadan ka zo a je wajen koya mota misali na ce da mota ta gaba da awa ce ka koyar da mutane ko uku ko hudu ko goma a Ramadan in kuka mota in kai sana'an ka yi tsaka ka zo a baka shago a masallaci ka saba a hada ka da mutane ko kafin Ramadan ya kare ka kai tahrijin duk iya hada ka ko da awa ta take ba su a rana kai ma ka yi fai in ka ji da ka ba da kana cikin wani wanda ya fita da cikin wannan umarni na manzon sallallahu alaihi wasallam kowa yana da ɗan abin da zai iya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wai sai shi kawai kai wani abu tafiya ka so kai ma ka bada ita kana da wasan wasan sai shi yake kamata to da zahiran barace barace ne yawa a cikin najin al'umma musulmi musamman da zamu ke yin abin da zamu yi a amma sun dauka sai za wasu suna cewa kuma wannan gaskiya ne shi ma yana cikin abin da ya kamata a shari'a lallai alhamu ce ba a kar a bashi ko ba saboda kamar yadda na faɗa zai yi yana cikin halin da dole sai dai taimakon ka ne yake bukata amma kada a bai wa masu kananan sana'o'i taimakon mu kaga mutum yana sai da mangoro akan hanya akan ka ko yana sai da doya akan hanya akan ka kana da naira da biyar za ka ba da sadaka ka bashi ka sai na dubu goma kana son ka tsara masa dubu ɗaya ko biyu don jarin zai karu mai maza saboda za ta shajja'a mutane akan neman ƙananan sana'o'in da za su dogara da kai wannan shi suka maganganu da malamai da jagorori suna yawan yi amma muna buƙatar mu zauna da gaske mu nufi gyaran da gaske mu tabbatar mutane an sa su a cikin yadda za su iya wato koyon hanyoyin da za su dogara da kansu don ba ba da kuma ne kadai hanyar taimakon mutane مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة فكان masu yin dukiyar su dan Allah Allah ya ce kamar kwaya ce za a shuka ta kaga lokacin da ka zo ka samu kwayan nan kana bukata da kuji da ne shi da kwaya misali da guda ɗari biyar kana bukatar shi da ganta nika da shi amma ta daure ta ci ta baiwa kasa dan fatan bayan wata biyu ko uku ko kasa da ba ta ta kai ko dari bakwai sai da haka da bai wa kasa ita kuma kasa din ta karba sai ta rubar ba ya wuce gaba daya da za su da amfani ko da ta buɗe rakin ba ta ci ba ka sun ta ce dawo maka da rinkin ta kai Ko ita da bai wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan a yasa aka ce wani hadisi ne ibn yana cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce magaru da dinin su kuna amalan su da Allah da magaru da habbati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta duk ummati sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to manzo da dinin su kuma ba ma san hadan fa sai ya rubuta ummati sai to inna ma ajrahum ala kulli halin dai wato gwargwajan gwargwajan harsun da ka saka a ajiyanka ko ka saka ka, to gwargwajan albarkan hannun to gwargwajan yawan abin da za ka samu wanda ya saka ka a wajen Allah subhanahu wataala to babu shakka zai fata da yawa kuma ko a duniya an ka lura gwargwajan dade wani shuka a kasa gwargwajan yawan abin da yake bayarwa abin da ya saka shuka a kwana biyar ko shida ko wata daya su so za ga abin da za a samu bai kai yawan abin da ke wata biyu ko uku ba shi ma wannan shi da ke yawan nan tara ba shi ma wannan da ke yawan nan faru ba Ba gwargwadon dadewar da ke yi gurgudan yawan masu da ake zato a cikin samu in ka duba masara za ka cire masara sai da guda ɗari daga kwara daya kwara dari ko da biyu ko dari amma da suka mangoro da a kara kala uku uku biyar sai da daga kira mangoro dubbai ko asharatul ala a tsawon rayuwa dan dan yawan ka to haka wanda ya bayar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gurgurdan dadewan wannan wata hakurin da cewa ya bayar a duniya yana jiran Allah ya bashi a lahira to Allah subhanahu wataala zai lullunta masa wannan abin a ranar da yake fata sannan baiwar Allah da mai bayarwa kala biyu akwai mafi yawan baiwa nan adam ya fi kallon aljina su tijariya amma nuna hakala biyu akwai aljina su tijariya akwai aljina su kalbiya wata akwai kyauta ta da zahiri an ba ta naira dubu ɗari an ba ta miliyan ɗaya na shi tana gani an ba ka mota an ba ka gida wannan sunan ta aljina ta tijariya to akwai aljina ta tijariya ita ma tana nan Allah ya rawa masu yin danci ba tare da sun sani ba shine kawar da tsautsayi Allah ya ba ka miliyan biyar amma ya jarance ka da ciwon da zai ci maka su miliyan hudu ko ya jarance ka da kan da zai kasa miliyan hudu ko ya jarance ka da gobara da zai kona miliyan hudu a cikin shi kuma wannan Allah ya ba shi biyan kaya, ya ba shi kan da zai ƙara juya masa wannan miliyan ɗin da zama ɗaya da rai bai ba shi ciwon da zai kuma shi ko ko ko ya ciwon ma ni an da rashin shi wanda shi da bayan gida za a kewaya a shi, ko ba shi ganye da shi a wanke a dafa a ruwa a sha a wanke misali to kaga wannan Allah ya yi masa minha salbiya wato ya yi masa kyauta ta raba shi da jaraba raba shi da asara wanda kika ma babbar kyauta ce wasu Allah zai ba su zuciya da sanin da yawa amma ya tsauro wa zuciyar na shi masu yawa kira da zuciya ana gani da ruwan da ya cikin zuciya yana ana gani cikin hutu yana ana talakawa na gani da suna sha'awar yana ganin talakawa yana sha'awar wani kuma Allah ne ba shi dan cece gurgudu yana cewa dan cece gurgur sai ba ka ce sadaka tana kore bala'i domin tana haifar da nuna a tarbiyya lokacin da ka bayar dan Allah sai Allah ya kore kofar tsuwa nau'o'i asarori da abubuwa da yawa da zai yi mutu wannan dukiyar naka zai yi mutu da kai kanta, zai yi mutu yanka da sauransu sai Allah ta ta'ala ya rufe ma mutum yuzuwan faruwar magana wannan duka daga cikin hanyoyin da Allah ta ta'ala yake kama wa bayarwa ne bayan kwanciyar hankali da kawar da hasalar mutane da abubuwa da yawa da Allah yake abubuwa da su to kuma waɗannan duka ayi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليهم قال الذين يؤمنون بالله أموالهم في سبيل الله ثم لا يشعرون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولن يستثير دوسهم دون الله ثم لا يشعرون ما أنفقوا منا ولا أذى sannan ba su bibiyar abin da suka fiyar ɗan Allah nan. Goji ko cutarwa lahum ajrun inda rabbihim za su sami ladan su yana nan wajen Allah cikakke wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a su wala hum yahzanun kuma babu tattare da bakin an ce wannan ayar za ta sa kan sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaza a kan tajwidi da Usman yaje ya kawo dinari dubu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana jiyawa yana sa hannu a cikin yana jiyawa yana ma zarrafna afana ma amila ba'da yau yace wani abu kuma da kuma ce yau bayan yau ko ne ba zai cutar da shi sai an nada takaddanta aiki inda zai ma aikata mummunan aiki to wannan mummunan aikin ba zai cutar da shi Allah ya riga ya kace da akwai irin wadannan bayan dan Allah ya riga ya kace ko da za su saban Allah Allah zai rubuta shi a matsayin jiyayya akwai amma ba za su saban ba ko za su fara su ba sai ma dan su tsare himma cikin jiyayya ga Allah ko hadisi Bukhari da Muslim na ɗaya da cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suna hafizu ibn Abi Balda wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirin zai kai harin yaki da rufanka ya dauki wasiƙa ya rubuta wa mutanen Makka cewa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa zai yake shi manzon Allah ko kuma ya aiki duk sai da radiyallahu anhu wa karrama Allah wajha ya aiki duk suka je suka karbo wasiƙa a wajen kowar da aka aika da wasiƙa dogon a karshe dai wani daga cikin abai ya rasulullahi da ne ne ne ne ne ne ne yace a a yace ai ya je gobe wasiƙa bai rubuta wa kafirai ga manzon Allah nan zuwa kuka ga manzon Allah nan zuwa ya kawo aka ce ya Rasulullahi sai kuma ni a tsara kan da yace ai ya je وما أدراك لحظ الله الصلاة على آل بدر فقال افعل ما شئتم فإني قد غفرت لكم yace wa ya gaya maka illa Allah ya kalli mutanen barko gaba ɗayan su kuma ya kalle su ma hakan ne hakan ya faru ya kalle mutanen basu gaba daya ya ce ku aikata duk abin da kuka so na riga na ya ce duk abin da kuke bane cikin ba ko da yake sai na hawo anan ba ya yi ne dan yin munafiki ya yi dan rauni ya da wasu dalilai na rashin fahimtar ka'idojin da ke tattare da wajen kusan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da yake tare da wannan to dai shi ma sai na Usman radiyallahu anhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sanya kai shi ma darrabna afana ma amila ba'da yawm lokacin da ya kawo wannan aka ce saboda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wannan aya saboda shi ne mutum ne mai yawan ciyarwa dan Allah kuma ya yi ladabi ga wanda yake rayuwa yana bayarwa yana ladabi ga wanda yake bayarwa ba ya da ko ko domin duk mutum ne zai ba mutum wai malamin suke cewa in ka ji mutum yana cewa kan adam ne. ni ba na yi maka kaza ni ba na yi maka kaza amma duk abin da ya yi to suka ce dama abin da ya kamata ya yi maka ke dama abin da ya kamata ya maka ke saboda kai ma ka saba wa Allah asbata ma an fasta wa aba domin ka ba shi ka koma kana gori to duk da dai gori to abin da ya dace shi kuma ya gudu amma da ka san ba Allah ga Allah saboda karrama almaji Allah saboda girmama ne roƙo da kare masa mutuncinsa kamar yadda muke faɗi wannan ayoyi suna kare haƙƙin mubara ne ayoyi ne suka ga don su kare haƙƙin mabukaci su ba zai ce mubara ba amma mai fara in yana cikin bukata da tsari wal mahmud in ya zama mai fara na gaskiya ne ba mai fara sana'a ba wanda mu da mu yi bayani gudu a kanta. sun sauka ne don su kare haƙƙi kar a yi masa gori kar a cutar da shi don an ba kuma a cutar da shi a ɗaga masa murya ko a yi masa tsawa balle ya har a sa da ana cutar da wani don su layi Kar a yi masa gori kar a gaya masa magana mara daɗi don za a ba shi a yi masa murmushi kaulin ma'ruf wa masira kan yin sadaqati har aza to sannan kuma tsari akan wannan Allah yake karka ba shi hannu da hannu ba ni ba shi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فعني zan karba sai in rika masa dan kar ma ka bani kai masa goyi to da sun kada ka ba almajiri kudi to ka san ba baiwa ba Allah ba kowa Allah Allah baiwa kuma za ka sami abin da ka bayar a wajen Allah a jiya kuma da ma a ce abin da ka bayar za ka samu ina ba da misalin wannan kamar mutum ne wallahi masalan a'la sai ya zai sami matalauta matalauta ba su da komai almajirai a ce shi kuma attajiri ne biloniya sai ya ɗauki wannan sai yana mace babban mai Ɗauki wannan ko wani shopping mall ya kai ya kawo a zuwa kamar biliyan daya a ciki za a wannan ya a gina mata shagon a tamfa da kallaye kuma a zuwa kamar biliyan na. Allah sai da ba su komai ba dai su iya ba ba baba sai ya ba su ya ba su na su su ana nan wata rana ya zo wajen shagon sai ya ga wani almajiri ba kaya ba su ba su sai sai da Allah ba ni rancen sai sai ma wannan mai shagon kallon da Allah ba ni rancen kallon dubu ɗaya a ba ni kiran kallan dubu ɗaya sai ya rantsa zan biya ka daga baya ba kuma shi da abinci sai ya ce ma wannan wannan da ya shagon da Allah ba ni rancen kilogram na shinkafa ɗaya zan biya ka daga baya sai ya haɗa ya ba wancan almajiri da ya tashi biya wata rana sai ya aiko min da dala biliyan ɗaya ne dala ba ba naira ba ma biliyan ɗaya ne an yi haka suna da gaskiya za su ce biyar su baki ake yi dama kayan da ne asali Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dauka ya ba sannan kuma yau da yake biya ba abin da ya karɓa a wajen ya ba su kuma sun san ba a kan in ya ya karɓa a wajen su ba to in suna da hankali zai ce to ai dama ma kayan ne ya Allah duk wanda za su bayar na farko ne sai ai dama ma kayan ka ne wallahi shagon gaba ɗaya ma su suna da bayan ai duk hidimar kake muke ban ce da idan wa ne ko amma ba a ce to gane na baka baki a rubuta ba sai ranka da zuciya in ka zo biya kuma ka biya da biya ki kuma da ninkin abin da ya bayar ki bai ke rika ke dauki daidai na ki ya mayar da sanki ba to ai da gaskiya ba sura ta ku ya hali wannan karanci ne na Allah subhanahu wataala da girmamawa ga mabukata muna yawan ba da kisan wani attaji kisa ce mai mazba wanda wasu mutane suka zo neman bukata wajen sa wani mutum sai ya shiga ya kawo abin da zai kawo ne amma da ya je kawo wani ya dawo ya kawo sakon a leda a wani abu ya ya kunto amma ya fito yana kuka ya almajiri ne ce ce da idan ba za ka bani bane ai ba sai kai kuka ba kawai ka bani dan da za ka wuce bani kana ko kai ce wallahi ba ina kukan zan baka ce ba ko bai a ina kukan ban iya gane kana bukata na same ka har gida na kai maka hakkin ka bane sai da na bari ka taso har kofar gida na ka zo ka kwanka samu kofar na bai ta zubar da girman da da karewanka ta zo har gida na gwamnati samun kofa don ta karba wannan abin ne ya sa mun damuwa na ke kuka zan ba na faɗa na jini a wata ƙasa wani abu mai ban sha'awa wanda yana cikin fassarar wannan ayin kun ba za su da ma an ko man san wala haka, ba su biyan abin da suka siyar da goyi da suka duka ga kamar tarihi na ko labari amma a cikin cikin fassarar aya kuma a aikata wanda ya dace da zamani mun je wata kasa sai wani yake da ke yake za mu je wani wajen kasuwanci wajen kai sayayya haka tabarakallah babban su ta ko gani ya kun ta kawo muka shiga muna kai kewayawa sai a karshe ya ce mu ki dauka na ɗauka muka fito aka zo wajen biya sai na an bada kashi aka bada kashi shi ke nan muka fito amma kowa zan dai sai da abu kai kawai ne a a shabe dan amma ne da muka fito sai ke ce mun wai ka sani ne wannan sai ce wannan an yi shi dan almajirai mara su hali wanda ba za su sai ya almajirai wanda ake ba sadaka to me a rika ba su tsohuwar riga na mutane da sauransu a sa musu kaskanci a zuciyarsu da kayan su rika jin su kaskantattu ne to sai ake masu kaji kowane talaka almajiri mai hali yana da kaji sai sun sofin sosai da fadi da da masu kuɗi da sa 'ya'ya a mota a jin sofin to shi ma zai je su ɗaya a wata in ya kowane yawo zai a abu ɗaya daidai buƙatar kamar ana shiga ba ba ya mun wannan zuwa dauka a sa a koli ana turawa ba ba ma ya mun ma na dauka a saka a ce kowane yaro ɗaya abu ɗaya ya dauka dan mu kuma ba an san adadin an san da ta an san iyali ta an san adadin nan da ana da zabi sai a sa katin za a dauka ga abin da suka dauka da fice kuma wanda ya zuwa manufan wannan kadai sai ya dauka ta ya maka baban shi ba wai kaskantacce ne baban ni ta hannu da ke a bashi sadaka shi ma ya tashi da girma da cin turon da mutu ce to me kawo kayan ita an ce kowane kamfani cikin kamfanoninmu masu abubuwa ta gani a nan to sana'a kamfanoninmu ne da kai to ya yi abu ɗari zai ware kaya ya kawo nan dukkan ɗari sai kawo ɗaya kawai kusan ɗari da aji to a haka ne abubuwan suke karuwa idan kamfanin hatsi ne misali ko agogo ne to in yayi agogo ɗari dubu zai kawo guda goma ya aji a wannan mall na almajirai da miskinai mabukata amma za ku zo su kuma su ɗauka cikin mutunci su fita da leda a hannu kuma kamar yadda masu zuwa sayayya suke gida ka zo nan duka hanyoyi ne na rage raɗaɗi الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ينفقون ما أنفقوا منا ولا أذى هل يريد أن رجع الرجل يرجع دعموها أشكر دوسي ومن جاء duk waɗannan abubuwa ne da al'ummar mu in ji har wasu masu kuma na tabbatar waɗannan maki da za ka samu abin bakin ciki ila zai da ka samu turawa ma sun yi sa a cikin aikata irin wannan duk da waɗannan wanda na gani ne shi ne amma za ka samu wanda ba ma musulmi ba sun fi kokari sun fi nisa a cikin tabbata waɗannan abubuwan wanda a cikin mu ya koyar da ya mana umarni da da dole ne mu rashin bibiya ba sai ma mun san Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da in ne karfi cewa la yadkhulu jannata al-aqu walidain wal mujrim al-amra wal mannan bima mutumin da yake watan hukukul walidai wajen ladabi hukunci wajen ladabi da iyaye bijirewa hukunci ya da hukukul walidai da rashin biyayya da iyaye to irin wannan rashin biyayya da iyaye da mutum da ya a cikin gida mai san jiya wanda ya jiya ta zama maka kamar ruwa kullum cikin jiya da mutum da ke goyi da abin da ya bayar to waɗannan ba za su shiga aljanna wanda ke ba ana nufin za su ga aljanna da rahman Allah subhanahu wataala ba amma dai ana nufin ba su san ɗan aljanna ba ne waɗannan Allah ubangiji ya kare shi ni magana da yawa ban sami lokacin da muka bari dan amsa bayoyi ba amma dai insha Allah ina fatan ya zama abin amfani gare mu mai zama ya bada gwargwadon abin da ya kamata na ma'anar waɗannan ayoyi muna karanta alƙur'ani ne ba dan mu ji daɗin ma'anonin alƙur'ani kaɗai ba muna karanta alƙur'ani dan mu tadabburi ko mu tanziye wato mu sauki abin da yake karantawa a aikace a cikin al'umma kuma dukkan mu za mu iya wannan idan muka zama al'umma idan muka haɗu a dukkan da muke babu shakka kamar da na faɗi mutanen mu suna da san alkhairi kwarai da gaske mafi yawa waɗanda na gari suna da son alkhairi za a mutum ya gina masallaci da yawa ya gina makarantu ya gina kaza to amma hanyar gudanar da aikin alkhairi kansa hanyar da za a sa wannan alkhairi ya zama ya zama mai yawan amfani ita wani ilimi ne wani sabuwar keji ta ce da muke bukatar mu buɗe ta domin fara amfaniya da al'ummar mu Allah ta'ala a wannan yana cewa pension contribution ɗinsa ya wuce naira miliyan takwas to ya zai yi zakka a mafi yawan malamai sun suka san cewa ba zai yi zakka ba har sai kuɗin ya shiga hannunsa zai fitar da sai kawai lokacin da ya sami kuɗi amma wasu suna ganin a da yin zagana suna ɗaukar ce ta ƙoƙarin su yi kamar a kaddamar da nema zuwa da majalisa cewa a rika bai da musulmai fasinci cikin zartan inda da dukiyar su ne a aje a duk shekara don su ba da zarta ga wanda dukiyar su ya kai misalin zarta ma'ana ya ne ba, amma kawai masu yin jari su ne sun da kuɗin sa ne da yana matsayin kamar kuɗin bashi ne wanda baya a ne. Mutum ya ce mutum zai iya watsa zuwa a jikinsa yayin wankan janaba ba tare da alaula ba in ya yaga wancan sa yayi in dai ruwan ya ya ga mutunci din sa mutum ne yayi yin sallah azhar amma ba shi sai ya ambaci da haka niyyar sa Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo to rakin cikin niyyar sa sallah azhar ne sallah azhar yake mutum ne ya dauki azumi amma bai furta niyya ba dole bane ya furta niyya in ya yi niyya ya ya kwana da niyyar azumi cikin zuciyarka tun da niyya ba dole bane kare karfafan kawai niyyar zuciya ne wannan ya ce kirista ya baka kaya za ka iya sawa kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kirista ya ba baka kaya za ka sallallahu alaihi wa sallam ai ba wanda ya ce wanda ba musulmi ba zai ba ba za a yi shi ba zai ba ka fasi da wannan ya ce wane ne da ni alladina amanu wa kanu yattaqun manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya ce annabi ne da zawo shi Allah wanda an gansu ake cikin Allah wani na tambayar ne ne kusin aikin banki saboda riba aikin banki domin kare aikin dukiyar musulmai da suke kasuwanci da suke ajalci da kuma ba da representation na al'ummar musulmi da sauransu a kasashen da bankunan su ba tsarin musulunci ba ne ai ya zama wajibi ya zama wajibi wannan aikin domin a je a kare wa al'umma cikin wato akwai wani karatu insha Allah ina kan mutane sami rana mu yi sosai wata rana ko cikin ba ko wajen ba shi ne fardu kifaya fardu kifaya aikin ni anan duk da akan mutum ya aika ya je wani waje wanda ana mu'amala da rigar su to amma farko su baya wani lokaci daga su farko aikin musulmai to da shi anan zai je ne zai ne tsara hakkin al'umma musulmi sura ta wannan aiki da laifi na eh, wannan fardu kifaya ne da laifin da ke ciki kuma a ba da ruwa abubuwa da yawa suna kuma al-ibnu abdussalam ya faɗi wannan a cikin fatawarsa ina da kan samun aksa cewa a idan al'umma ya zama suna wani a wanda yake a mu'amala da riba ta yake da wanda ba musulmi ba kuma duk musulmai suka janye wa wannan mu'amala zai haifar musu da rauni da kaskanci su kuma waɗansu za su tsarki na dalilin wannan to babu laifi a matsayin farko kifaya saboda ƙarfin musulmi al'umman musulmi wata ƙarfin su da tattalin arziki musulmi ne a wajen Allah a matsayin sa na farko kifaya to babu laifi a yi irin wannan mu'amala domin al'umman musulmi su yi ƙarfi wannan cikin ne gaskiya ne ta cikin ne da yake kallon maslahan al'umma gaba ka kafin maslahan mutum shi kaɗai a kan kansa Allah ya gane irin wannan ne ya kai wani bawan Allah wani da yake cewa da Allah subhanahu wa zai tsirar da al'ummar musulmi zai ɗaukaka ta ya ba ta ɗaukaka da tsirar da su zama al'umma maɗaukakiya tana kan abin da Allah yake so amma sakamakon haka shi ya zama za a saka shi a wuta to zai yarda ina da hankali da. dan Allah zai ɗaukaka addinin musulunci addinin sai ta ɗaukaka al'ummar musulmi su zama madaukaka kuma su zama suna cikin abin da Allah ya ce amma harajin haka shi a kai shi to ya yarda wannan in ban da wannan farko kifayen ne umman kun karban kun dalilin wannan ma ai dai kun ji wajen a wajen da zama sun yi barkan wa salaman ala ibrahim mai sallar isha zai iya jin mai sallar tarawih a matsayin jami'a wajen imam malik da dai a wannan yana tambaya akan nafsu ne watan ayin ke cewa manan manan kafin ayatin aulun yana da yi min hawa ne a wato an tsari wata aya a tsara wata aya a zo da wata aya mai mafanta wata abin da ake ciki da ke kai ne na ha wanda zai fi zama wa al'umma sauki ba ana nufin Allah wata aya Allah ya ci wani aya Allah kai bane a wanda zai fi zama maslaha ga mutane domin wasu ayoyin za a sauke su don wata maslaha ce ta lokaci to dan lokacin ya wuce to a ga abin da ya dace ba kuma da maslaha ta har abada to sai a tsara wannan wanda suka da maslaha na wani lokaci sai a kawo ayar suka da maslaha ta har abada to haka irin wannan shine ake nufi da khairin minha aw yadhiha wallahu a'lam sallu ala nabiyyi اللهم صل على سيدنا محمد في الاول وصل على سيدنا محمد في الاخر وصل على سيدنا محمد في الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين